السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا دا kwanza kuomba udhuru kwa kuchelewa kidogo na si kwa kukusudia kwa sababu nimesahau kitu muhimu ambacho kwamba ni ala ya kusajili ikabidi nirudi tena nyumbani kuifuatia na kurudi tena msikitini bali ajili hadha ndiyo nimechelewa wa hadha ndio tuwaomba mama zetu na dada zetu watuelee radhi kwa hilo ثانيا أمهاتي الكرام وأخواتي الأعزاء leo ikiwa tarehe ishirini mwezi huu wa safar mwezi huu wa safar tarehe ishirini mwaka elfu moja mia nne na arobaini na tatu tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutukutanisha hapa katika nyumba yake ambao ni msikiti huu wa khairat kuanza na kufundishana machache katika dini ambao kwamba itakuwa ni vikao hasa wakina mama bila shaka hii ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kukutana hapa kusomeshana umuru dini fayajibu shukr lazima tutambue na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kwa hilo thaniyan ningependa kabla ya kuanza thaniyan ningependa biashara nje ningependa kuanza kikao hiki na wasikia iko chini nasema iko chini sana mpaka tuashana ala kulli hal e, taraji sauti itakuwa yafika vizuri sahihi na insha Allah e, mtatuelea radhi kama pengine kutoka kuna ikhtilafu kidogo lakini dhahir e, ni kwamba Eh, spika upande wa kike imewashwa simana dili pengine huenda ni matatizo mengine lakini insha Allah taala yatarakibishwa biidhnillah ala kulli hal kabla ya darsa kuanza ningependa kufanya utangulizi wa mambo mawili muhimu sana nataka tukumbushane au matatu jambo la kwanza ummahati alkiram wa akhawati alaiza bila shak haifichamani kwetu sisi fadla ya vikao kama hivi vya elimu mekuja nusus kadhaa ndani ya hadithi za mtume alayhi salatu wassalam kuonesha ubora na fadla na ajr ya vikao kama hivi bila shaka hadithi kadhaa zimeorodhesha na maana kuambiwa vikao kama hivi vina ajr maana yake ni kwamba ni ibada ni ibada bila shaka lidhalika fi sahihi muslim tume alayhi salatu wassalam alitoka siku moja فوجد ashabahu akakuta masahaba zake wamekaa msikitini yatadhakaruna alilm wanakumbushana mambo ya dini na mambo ya ilmu Mtume alayhi salatu wassalam akawauliza akawaapisha akawaambia Allahi ma ajlasakum illa hadha akawaapisha akawaambia wallahi halikuwaweka msikitini hapa isipokuwa ni kusoma au kuzukukumbuka mambo ya ilmu masahaba wakamwambia Allah ma ajlasana illa hadha wakala kiapo na wao wakamwambia wallah hatukukaa hapa msikitini isipokuwa ni kukumbushana mambo ya dini Mtume alayhi salatu wasallam akawaambia ama mimi sikuwaapisha kwamba nimewatuhumu kwa urongo la lakini amekuja sasa hivi Jibril alayhi salam akanipa habari أن الله يباهي بكم ملائكته كما الله سبحانه وتعالى يوصف نساهي كملائكة وكي فهذا بلا شك فضل عظيم نا يونيش منزل كبوة يواتو كام سكتيني كصوما علم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جالسنا هذا من المباهين من المباهين من المباهين من قبله سبحانه وتعالى فهي أجر كما هي ثانيا jambo la pili ambalo kwamba nataka kukumbushana ni kwamba sisi الإنسان بحاجة ماسة إلى العلم أكثر من الطعام والشراب وانا آدم خصوصا مسلم anahitajia ilmu zaidi kuliko anavyohitajia kula na kunwa na haya ni maneno ya Imam Ahmad rahimahullah Imam Ahmad rahimahullah asema wanadamu anahitajia ilmu zaidi kuliko anavyohitajia kula na kunwa kwa nini alafu akasema li anna albadan yasbiru anil ju' kwa sababu mwili wa mwanadamu unaweza kusubiri njaa mtu anaweza kupita masaa kadhaa akafunga kutoka asubuhi mpaka usiku akala mara moja na akaishi kwa hivyo mwili unaweza kuhimili na kubeba njaa walakin alqalb la yasbiru an alilmi wadhikr lakini moyo wa mwanadamu hauwezi kuvumilia kukosa chakula chake nacho ni ilmu na dhikr kwa hivyo bila shaka yaonesha wazi sana haja kubwa sisi tunavyohitajia kusoma ni ilmu hii ya kisharia ndio nakusudiwa fallah Allah yataka tujipinde tujihimize na kujikaza sana kuhudhuria majalis kama hizi mtu ajifunze mambo kwenye dini yake ili kutoka kwenye ujinga النقطة الثالثة والأخيرة مونتماليزية أمهاتي الكرام وأخواتي الأعزة hii majlis ni ibada bila shak sote tumetoka nyumbani tumejifunga kuja hapa kutafuta maradhatillah hii ndio lilotuleta hapa wala si mambo mengine kinachokusanya sisi hapa kwenye nyumba ya Allah tumekuja kutafuta kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kusoma mambo ambayo kwamba tutajikomboa na moto wa jahannam kesho fala budda min al-ikhlas la budda tukumbushane ikhlas la budda la budda tukumbushane ikhlas jambo muhimu sana maana hii ni ibada kubwa bali الإمام أحمد رحمه الله سيما طلب العلم إن صحت النية لا يعدله شيء كصوم علم وإخلاص ونية مزوري أكون عبادة يوتي تبيتا عبادة هي بورة إخلاص إيكو فالله الله صوت أنا يسميشا na wanaosomeshwa lazima tunuie khairi na kukusudia khairi na kumlekea Allah subhanahu wa ta'ala atuelimishe kupitia vikao hiki wa illa ikiwa hakuna ikhlas itakuwa hakuna faida ya sisi kusoma manake manfaa ya hiyo ilmu itakuwa hakuna kwa sababu hakuna ikhlas na ilmu ambayo kwamba haina manfaa huwa haina maana lidhalika mtume alayhi salatu wassalam kila subuhi katika adhkar zake za الصباح alikuwa akiomba hivyo Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a sio kila ilmu ilman nafi'a yani ilmu yenye kunufaisha ni ipi alladhi ukhlisa Allah fihi ukhlisa Allah fihi ilikuwa alitakasiwa ilmu hiyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii tambihi muhimu sana ni lazima tukumbishane katika kila tukikaa vikao kama hivi kwa sababu moyo ni kiungo chenye kubadilika badilika kila mara mara mtu akaingia nia hii na ile haina haja masala ya ilmu au vikao vya ilmu havitakikani mizozo wala mijadala isokuwa na maana wala mashindano maya maya mbagi hadha wala hilo silo lengo wala kusudio la watu kusoma mtu husoma kutefuta kuokoka yeye na watu wake kesho kwa moto wa jahannam inda Allah subhanahu wa ta'ala sasa kuhusu hiki kitabu ambacho kwamba tutakacho kukisoma ni kitabu ambacho kwamba kimekusanya hadith ahkam hadithi ambazo kwamba zimebeba ahkam kutoka tahara sala ila akhiri abwab alfiqh na ni hadithi 40 ni hadithi 40 cha الحافظ الإمام عبد العظيم ابن عبد القوي المعروف بالمنذري رحمه الله رحمة واسعة Al-Hafidh al-Mundhiri aliandika hichi kitabu akakusanya hadithi 40 kuhusu ahkam fiqhiyya na ni vizuri kuanza na vitabu vidogo kama hivi maana kuna usahali katika kuzisoma pili kuna usahali katika kuhifadhi mtu akitaka kuhifadhi na hii ni muhimu sana ikiwezekana kila siku ukisomeshwa hadithi moja au mbili ukienda nyumbani uzihifadhi kabisa wallah hadha khairun adhim itakuwa kuna khairi kubwa sana tukimaliza hichi kitabu utakuwa umehifadhi hadithi 40 kwenye milango ya fiqh tofauti tofauti وفي هذا خير عظيم بلا شك kwa hivyo ulama قديما walikuwa wana hii ada ya kutunga vitabu vidogo vidogo hadithi 40 40 na sio al-Hafidh al-Mundhiri peke yake بالي حتى بعض علماء لفانيا كما النووي أنا أربعين نووية ابن أبي الدنيا أنا أربعين فيتابو فيجو أربعين كذا نعيه هو الحافظ المنذر بيا أم ينديك كتابه هيتش الأربعين في الأحكام فيلا فيلا أنا الأربعين في الأمر بالمعروف والنهي المنكر حديث أربعين كوس أمر بالمعروف والنهي المنكر نازن جنازو الزوتونغا هو الحافظ al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala na utalahi hizi vitabu arba, kitabu hichi cha 40 muallif ameondosha isnad hakutaja isnad ya hadithi ndefu zote hizi amefanya kwa malengo vile vile ya mtu akitaka kuhifadhi ahifadhi kwa usahali ahifadhi kwa usahali alafu vile vile ni kuhusu hichi kitabu ni kwamba Al-Mundhiri rahimahullah alikiandika hichi kitabu kupitia imla ya hifdhi yake hifdhi yake na hizi hadithi zote amezitoa kwenye sahihain sahih al-Bukhari na sahih Muslim ingine ni muttafaq alai alipokea Bukhari na Muslim zingine amepokea Muslim peke yake na nyingine amepokea ni Bukhari peke yake kwa hivyo zote ni hadithi sahihi insha Allah hakuna hadithi dhaifu hata moja kwa sababu zote zatoka kwenye sahihain sahih al-Bukhari na sahih Muslim lakini madamu ali alifanya imla kwa hifadhi yake hichi kitabu alitoa kwa hifadhi watu wanafunzi ndio wakaandika bila shaka hakukosi kasoro kidogo ya kibinadamu saa nyingine utakuta ametaja tamshi hapa ukirudi kwenye sahihi Muslim au Bukhari utakuta tamshi lingine na hiyo tutakuja kubainisha inshallah ikija hadithi kama sengine ya husema rawahu Muslim kisha kumbe kuna tamko yeye amelitaja Muslim hakulitaja tutabainisha inshallah hapo tuna tutaeleza lafdhi ya Muslim ni ipi au lafzi ya Bukhari ni ipi kwa sababu hifdhi humkhini mwanadamu sengine na ni bashar lazima atakuwa kazi ya mwanadamu haikosi kasoro na hii iko kwa ulama wote hasa limiki nayo alim hata mmoja lakini usawa ni nyingi kwake zile hadithi alizitoa sawa sawa amezihifadhi sawa sawa ni nyingi kuliko zile aloteleza baadhi ya matamko na hakuna neno inshallah tutatele tutaeleza hiyo teleza ni wapi na hilo tamko la sawa ni lipi insha Allah taala الحافظ المنذري اولا kiufupi tarjama yake manake hawa ni ahli alilm na kuna haki tuna haki ya juu yao sisi kuwafanyia na ni katika haki za zetu kuwafanyia hawa ahli alilm ni kuwatambua na kuombea Mungu tataja tarjama yake tufupi kwa ufupi kidogo thumma baada dhalik tuchukue hata kama ni hadithi moja leo insha Allahu taala المنذري رحمه الله جينا لك جينا لك نيتوا أبو محمد إن كنياك أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله المنذري رحمه الله الشامي الأصل أصل أصلياك أصل ni mtu wa Sham yani alizaliwa Sham alizaliwa Sham lakini alikufia Misr baadaye aliishi Misr alafu akafa Misr kwa hivyo hiyo ndio jina lake Abu Muhammad Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdullah ibn Salama al-Mundhiri al-Shami alizaliwa katika kijiji chaitwa Fustat au sehemu Fustat inaitwa Fustat sehemu huko Sham mwaka aliozaliwa ni mwaka 581 hijri 581 hijria huu ndo mwaka aliozaliwa al-Imam al-Hafidh المنذري رحمه الله تعالى alafu kama desturi ya ulama aliinukia mdogo toka udogoni kwenye mazingira ya ilm na akachukua ilm kwenye mji wake wa Sham alafu na akazunguka miji kadhaa kusoma ilmu ya hadith vile vile المنذري رحمه الله عرف بالعباده والزهد والورع alijulikana katika wanachuoni wenye ibada nyingi na wara kujitunga sana na dhulma na cha mtu vile vile na taqwa vile vile na taqwa idhalika watu wengi sana waliathirika na yeye na walipenda musannafat zake manake katika masala ya ulumul hadith alikuwa yuko mbele sana na ametunga vitabu vya hadithi kadhaa kadhaa ambazo kwamba yaonesha inaya na kitabu chake mashhur at-targhib wa tarhib ni dalili ya wazi ukikiona namna gani alivyokuwa hifadhi yake iko pana kwenye masala ya hadith ali alijukia katika maisha hayo akaenda Misri akaenda Sham akarahla miji mingi takriban miaka thumma baada dhalik نزل مصر أي شكية مصر أكاكاها بو مصر أكافنز حديثي سنوات ثم بعد ذلك الله كم قدريا كفيها بو مصر مواكا مئة ستة خمسين نستة هجرية ونو مواكا الكوفة الحافظ المنذري رحمه الله ستمائة وستة وخمسين هجرية hii ndio mukhtasar kiufupi sana tarjama ya mwenye kitabu al-musannif al-alim al-muhaddith al-faqih al-mundhiri rahimahullah rahmatan wasi'a ثم بعد ذلك امetaja mukaddima kwenye kitabu huu mukaddima ameelezea kitabu chake kwa ufupi na sababu gani alitunga hichi kitabu sababu gani alitunga hichi kitabu mimi nitawafupishia tu mukaddima kwa Kiswahili kwa ufupi alafu baadaye kama mtu atasoma mwenyewe vizuri insha Allah la haraj kulingana na wakati almuhim baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume alayhi salatu wassalam alisema wa ba'du alisema kwamba sa'alani qad sa'altani umeniuliza yani amlekezea mazungumzo yule alomuuliza an ajma'a laka 40 haditha amwambia yule alomuuliza swala umeniuliza nikukusanyie hadithi 40 tahfadhuha ambazo utazihifadhi min al-ahmin ahkam au min ahadith al-ahkam katika hadithi zilizobeba ahkam za fiqh kwa hivyo vile vile na sisi tukiweza kukihifadhi kitabu hichi itakuwa bora na pole pole tu si lazima kuhifadhi hadithi nyingi ile hadithi utakao kushereheshewa leo ihifadhi kabisa kesho ukija utakaoshahifadhi ni moja kesho kesho ukija tukichukua mbili utazihifadhi kabisa wa hakadha na hadithi fupi fupi utaziona si ndefu hadithi ndefu ni mbili tatu tu chache wa illa al-asl hazivuki mistari mitano hadithi nyingi kwa hivyo la taklifi insha Allah hakuna kulfa mtu akiweza kuhifadhi hata kama kila siku hadithi moja la haraj wa fi hadha khairun adhim hususan kina mama hususan kina mama tunajua mashaghali zao ni nyingi na shughuli zao ni nyingi nyumbani lakini idhnillah mtu akijipanga vizuri wakati wake nyumbani insha Allah hatoshindwa hata hadithi moja tu kuihifadhi insha Allah hatoshindwa biidhnillah ta'ala wal a'malu binniyat kama nia yako ni hiyo wallah Allah atakuwafikia na atakupa iana atakusaidia utalea na utasoma bora tu alazm wazimie na unuie khairi وملازمه درسها على ممر الايام hizi hadithi vile vile uzisome kwa muda mamar alayam yani kila leo uwe ukizikariri ukizisoma wa antakuna bighayri isnad na vile vile wewe uliomba hizi hadithi zifichwe isnadi zake na ndio maana yeye hakutaja isnadi ya hadithi alitaja tu sahaba alorawi bas yote amefanya hivi asema kwa ajili zihifadhike kwa haraka liyashula alayka hadha almurad na ili kufanya hivyo asema ni ili malengo yako yawe sahali وقد استخرت الله تعالى وأجبت إلى مرغوبك وبادرت إلى مطلوبك sema nikamfanyia istikhara Allah alafu nikaitikia e, mwito wako wa kuandika na nikatekeleza malengo yako ya kukuandikia kitabu kama hicho wakharajtuha mimma kharajahu al-Bukhari wa Muslim asema na hizi hadithi zote amezitoa kwenye sahihi mbili ya Bukhari na ya Muslim au fi man farada bihi ahaduhuma au aloipokea Bukhari peke yake au Muslim kwa hivyo hadithi zote insha Allah ni sahih ta'ala an yanfa'ani biha wa iyyaka wa sa'ira al-muslimin ajma'in innahu arhamur rahimin asema yomuomba Allah awe mwenye kunufaika yeye kwanza aloandike hichi kitabu alafu na sisi wenye kukisoma tuwe wenye kunufaika zamani almuallifin walikuwa hawatungi vitabu ovyo ovyo zamani alikuwa wanaotunga vitabu wanatunga vitabu kwa sababu mbili ulama wa zamani walikuwa wakitunga vitabu wanatunga kwa sababu mbili sababu ya kwanza ni kama hii almundhiri akiombwa mtu amuomba nitungie kitabu ndo akitunga lakini huwa hamkusudii yule alomwomba tu amkusudia yeye kwanza ndo sababu alafu kila muislamu anaruhusiwa kunufaika na kitabu hicho hiyo ndo malengo sababu ya pili ya kutunga ulama vitabu ni alhaja wakiona kuna haja sasa imesimama basi ulama huchukua kalamu wakaandika hadithi tuchukue leo hadithi moja insha Allah taala <clears throat> alioanza nayo almuallif kitabu أسمى الحافظ المنذر رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما موجة كتيك ما صحابة ولبوكي حديث نينجي كمتوم محمد صلى الله عليه وسلم أسيما رضي الله عنه نممسكي متوم صلى الله عليه وسلم أكسيما حكبالي الله صالة بلا طهارة ولا فيل فيل حكبالي صدق يمالي حرامه hii hadithi ameipokea Imam Muslim twende kwenye sharh ya hii hadithi sharh yetu ya hadithi insha Allah itakuwa fupi hatuwezi kupanua sharh ndefu kulingana na mustawa wa wanaosikiliza na pia ni bora kutofanya hivyo kwa sababu iwe sahali mtu kudhibiti zile ahkam na zile fawaid za hadithi قوله البسمة لا يقبل أو لا يقبل الله صلاة نعم لا يقبل الله صلاة هي تمكو kwenye sahihi muslim haliko hivi kwa hiyo tamko la kwanza liko kimakosa wasahihi kwenye sahihi muslim imekuja hivi na hili ndilo tamko sahihi ambalo linalitaja sahihi la tuqbalu salatun bighairi tuhur hiyo ndo iliyoko kwenye sahihi muslim iko hivyo la tuqbalu salatun bighairi tuhur lakini almuallif ameka ametema la yakbalu Allah salatan kwa hivyo tamko la muslim haliko hivi tamko la sawasawa kwenye sahihi muslim ni la tuqbalu salatun haikubaliwi swala yoyote bila tahara hii ndo tamko sahihi طيب قوله aliposema la tuqbalu salatun haikubaliwi swala yote hapa kuna kukanushwa kabul kabul ya hii swala kwanza ni nini maana ya kabul nini maana ya kabul قال العلماء علماء سما القبول ترتب الثواب على الفعل القبول ترتب الثواب على الفعل يعني ni kitendo kupata thawabu tendo kuhukumiwa kwamba hili tendo linao thawabu hiyo maana yake hitwa kabul kisheria ukisikia hii amal ni makbul yani maana yake inayo thawabu inayo ajr kwa hivyo hiyo ndo maana ya kabul kisheria sasa mtume anaposema la tukbalu ina maana ameikanusha hiyo kabul kwa hivyo ina maana swala hiyo itakuwa haina thawabu swala hiyo yanayeswali bila tahara angeswali hata kama ameinama ameinuka amesujudu lakini haina thawabu haina ajr ndo maana yake kwa hivyo hapo inakanushwa thawabu na ikikanushwa thawabu ni lazima ikanushike kusihi ni nukta muhimu pia nafyu qabul yastalzimu nafyu siha amal ukiambiwa hii amal haikubaliwi maana yake pia si sahihi maana yake pia si sahihi kwa hivyo kwanza itakuwa si sahihi alafu pili haikukubaliwa hiyo maana yake <clears throat> lakini lakini saa nyingine saa nyingine ulama wasema huenda ibada huenda ibada ikasihi ikakubaliwa lakini kitakachokukanushwa ikawa tu ni thawabu peke yake wa illa ibada imepatikana ibada imepatikana lidhalika ulama asema yaweza kusihi kitendo au ibada kad yasihu alibada lakini yamna mani'un min athawab ibada iza kuwa sahihi tukaihukumu hii ibada sahihi lakini tukasema si makbul si makbul yani haina thawabu kivipi kwa sababu kuna mane kuna kiziwizi kimeziwia ile ibada mtu hata kama sahihi asipate thawabu kwa mfano تومي عليه الصلاة والسلام سيما من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كشق أكسيما ومن أتى عرافا فسأله فلم يصدقه أسم صدقي شيء ولم تشاوي لم تقبل له صلاة أربعين يوما أتكاي كويندا كوام تشاوي akamuuliza mambo yake amgangue alafu akamwambia yule Araf wewe ulikuwa kuna kadha kulikuwa kuna kadha kulikuwa kuna kadha ndio ikawa hivi alikwenda akamuuliza yule mchawi akampa jawabu lakini yeye hakumsadikisha akamkadhibisha yule mchawi basi swala yake siku 40 hazikubaliwi lakini atakayekwenda kwa mchawi akamuuliza kisha akamsadikisha aliyosema huyu amekufuru kamwe alokuja nayo mtume Muhammad wazi kwa hivyo hapa hadithi riwaya mbili alokwenda akaulizia lakini hakuyakubali yale ya mchawi huyu adabu yake nini siku 40 swala hakubaliwi je akisali za siku 40 haizi aseme mathalan e ikiwa mimi mathalan sikubaliwi swala siku 40 faida gani kusali tutamwambia lazima usali kila siku utasali lakini hapo nafi ni nafyul qabul wewe utasali na fardhi utatekeleza lakini Allah atakunyima thawabu ya siku 40 kwa sababu ya kwenda kuulizia kwa mchawi sasa hapo ibada sahih sala yake sahih haina shida lakini atanyimwa thawabu kwa nini li'annahu manaa mani' kuna kiziwizi kimeingia katikati ili yeye asipate thawabu wazi kwa hivyo hiyo ndo maana sengine hutumika hivyo kwa hivyo kwenye hadithi yetu twende kwenye hadithi yetu sasa la tuqbalu salatun bighairi tuhur nafyul qabul hapa ni ipi nafyul qabul hapa ni kukataliwa mambo yote mawili siha na qabul yote mawili yankanushwa itakuwa sala hii kwanza si sahihi wabitali itakuwa sala hiyo haina thawabu kwa hivyo la tuqbalu salatun hapa imekanushwa kabul ya mambo mawili kwanza ni ile ibada haitosihi nafyu siha pili ni ile ibada haitakuwa makbul yani nafyu ajr itakuwa haina thawabu kwa sababu haikusihi na mwenyewe ameswali bila tahara au udhu قوله aliposema la tuqbalu salatun nini maana salatun hapa ni swala gani inayokusudiwa tamko la sala kilugha kiltazama utaona ni nakira yani ni tamko la kuenea sheria haikuhusu sala fulani kwa hivyo maana yake sala hapa itaenea kila inachoitwa sala sala ya faradhi sala ya sunna sala ambayo kwamba ina rukuu na sujud au ambayo kwamba haina rukuu na sujud yani salatul janaza zote zitaingia hapa zote zitaingia hapa kwa hivyo haikubali sala ya faradhi wala sala ya sunna wala sala ya janaza pia haikubali yote bighairi tahur ikiwa ile sala haina tahara mwenyewe hakujitahirisha قوله البسيمة بغير طهور نيني معنى طهور الطهور كضم ضم الطاء طو كسمة طهور معنى يكن نيني huwa fi'lu tahara ni kile kitendo cha wewe kujitahirisha pale unapochukua maji <clears throat> ukaanza kutahara ukaanza kutawadha tutasema sasa wewe wafanya tuhur fatuhur bidhammi ta ta kwa kuitia dhumma ta <clears throat> maana yake ni kile kitendo cha mtu kujitahirisha lakini ukisema atta tahur at-tahur kwa fataha ta ikiwa ina fataha at-tahur maana yake nini huwa maddatu tatahhur ni ile ni kile kitu unachojitahirishia nacho mimma'in kama ni maji au turab ama mchanga maji ya kujitahirisha huitwa tahur au mchanga wa kufanya tayammum huitwa tahur lakini ukisema tuhuru kwa dhumma ni kile kitendo chako wewe unapoanza kujitahirisha ndio kinaitwa tuhuru kwa hivyo hadithi imekuja kwa dhumma tuhuru kwa hivyo nakusudia kitendo kwa hivyo swala haikubaliwi bila ya mtu kutengeneza udhu au kufanya udhu kutawadha hiyo ndio maksudio maksudio ya hadithi ni fi'lu tatahhur nao ni kuchukua maji na kutawadha saingine vile vile tahur kwa fatha hutumika kwa kuosha tunsema al-asl tahur ni maji ya kujitahirishia hii ndo asl lakini vile vile saa nyingine tahur hutumika kwa kusafisha kitu kwa mfano mtume alayhi salatu wasallam asema tahuru inai ahadikum idha walagha fihi alkalb ila akhir alhadith tahuru yani tathiru kukitahirisha chombo cha mmoja wenu kwa hivyo saa nyingine pia tahur huenda mara nyingine ikatumika kwa kitendo cha kujitahirisha lakini hii si asl al-asl ni tuhur ndio kitendo <clears throat> aliposema bighairi tuhur bighairi tuhur pasina tahara hili tamko pia laenea lainea inakusanya hali zote za mwanadamu ikiwa hakujitahirisha katika hali zote vipi yani ni sawa sawa ikiwa amesahau au amefanya kusudi au ni mjinga hajui kwamba udhul lazima katika hali zote tatu hizi mtu akaiswali swala yake hakutawadha kwa kusahau ama hakutawadha kusudi ama hakutawadha kwa sababu yeye ni jahil hajui kwamba udhun lazima kwenda kuswali zote hali tatu hizi huyu swala yake ni batil na haikubali wala asemeheki isipokuwa tu ikiwa ni jahil hii masala kuna khilaf kidogo baina ulama wengine wanampa udhuru mjinga wengine hawampi udhuru katika masala haya طيب kwa hivyo alosahau akaenda akasali bila udhu tutamwambia akikumbuka tawadha uende ukailipiza hiyo sala ulikosa la amefanya kusudi akasali bila udhu huyo sala yake ni batil na atapata madhambi atapata madhambi makubwa kwa sababu ya kukusudia kufanyia shere ibada kuteza shere ibada kwa sababu yajua kwamba kutawadha lazima alafu akafanya kusudi akaswali bila udhu huyu baadhi ulama wanasema ni kufanya stizai na ibada na atapata madhambi makubwa akifanya hivyo waweza kusema sasa mtu kama amesahau hasamehewi atasamehewa kipinde ile sahau siku yoyote katika umri wake akikumbuka kwamba kuna siku fulani niliswali bila udhu ni lazima saa hiyo hiyo akatawadhi ailipe hata kama baada ya miaka kumi akumbuka siku moja nilifanya tatizo kosa hilo ni lazima saa ile ile akatawadhi na aiswali swala hiyo kwa sababu ni dhima iko mgongoni mwake aiondoke hiyo ni jumla ya kwanza hadithi ya pili wala sadaqatan min ghulul wala sadaqatan min ghulul <clears throat> qawluhu aliposema wala sadaqatan as sadaqah الصدقة نين معنى yake هو المال الذي يخرجه المسلم تقربا إلى الله الصدقة ni mali ambayo kwamba yukhrijuhu almuslim yanatoa mali hayo muislamu taqarruban ila Allah kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah hiyo ndio huitwa sadaka kutoa mali kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa alafu <clears throat> aliposema sadaqatan pia ni nakira yani ni tamko la kuenea yani Allah hakubali sadaka yoyote ni sawa sawa iwe sadaka ya faradhi kama zaka au ni sawa sawa iwe sadaka ya kujitolea kama sadaka zingine za sunna Allah hatoikubali sadaka hiyo kabisa hata kama ni zaka hatoikubali zaka hiyo ikiwa utaitoa kwenye sifa hii kwa hivyo nitamko enea kila sadaka ya wajibu kama zaka na sadaka ambayo kwamba si ya wajibu kisha akasema min ghulul wala sadaqata min ghulul alghulul الغلول نينين الغلول هو المال المأخوذ من الغنيمة قبل القسمة يندو ghulul alghulul ni mali mtu anayochukua kabla ya ghanima kugawanywa watu wamekwenda jihad fi sabilillah kawaida kisharia ile ghanima hufanywa khumus khumus ya mtume na Allah na waumini <clears throat> sasa kabla mali kukusanywa kugawanywa hayajafika kwa kiongozi kuyagawanya mtu akachukua kitu akachukua bila ruhusa kabla mali kugawanywa akaficha hiyo hitoa ghulul ndio asli kisheria kwa hivyo ina maana amemiliki kitu kabla kugawanyiwa na kiongozi yeye akachukua kwa kichwa chake hiyo huitwa ghulul kisheria wa yutlaqu ala sariqa vile vile saa nyingine ghulul huja ikawa maana yake ni kuiba ikawa maana yake ni kuiba sariqa kwa hivyo vile vile haifai kutoa sadaka na mali ya kuiba kwa sababu ni ghulul والمراد هنا نغلول hapa sasa kwenye hadithi yetu tunayoisoma nini maana ya ghulul hapa المراد هنا معنى غلول kwenye hadithi ni almalul haram kila mali ya haramu yoyote ya kuiba ya kuvamia kwa, kwa nguvu ya riba eh kila mali ya, ya kuchukua bila idhini ya mwenyewe mali yoyote ya haramu itaingia kwenye hii hadithi hapa kwa hivyo yoyote ambaye atatoa zaka au sadaka kwa mali ya haramu aina yote sasa iwe ni ya riba ni sasa iwe ya kuiba ni sasa iwe ya kuvamia na kupapora ni sasa wa mali yale ameyachukua bila idhini ya mwenyewe pia hayo ni haramu mali yoyote aina hiyo akayatoa sadaka hiyo sadaka Allah hatoikubali kwa sababu ni ghulul imeingia uharamu ndani yake kwa hivyo yataka muislamu akitoa sadaka atoe kitu safi Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani ametukataza kutoa vitu khabith bali tukitaka kutoa tutoe vitu tayyib wengine maal asafi shadid wakitaka kutoa zaka hutukua uchafu wa riba uchafu wa riba yake ati hutoa zaka nasallallahu as-salamata wal afia au mali ya kuiba ya kupavua mia ya mabavu yote haya ni mali khabith ambao Allah ametukataza kwenye Qur'ani akasema subhanahu wa ta'ala wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun haifai msikusudie la tayammamu yani la taqsidu msikusudie kutoa mali khabith kutoa zaka au sadaqa haifai la yajuz hapa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala tayyib wala yaqbalu illa tayyiban Allah subhanahu wa ta'ala ni mzuri na hakubali mali machafu kwa hivyo ukitaka kutoa sadaka au zaka tafuta akhlasul mal mali ambayo kwamba ni safi zaidi na yaqeen haya mali yangu ni safi mali hayo ndio yatolee sadaka mali hayo ndio yatolee sadaka hiyo ndio kiufupi maana ya hii hadithi sasa fawaid tutataja baadhi ya faida za hii hadithi في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الأولى faida ya kwanza ya hadithi fihi munao katika hadithi anna taharata shartun lisihhati salah hadithi hii kwanza ni dalili ya kuonesha kwamba tahara kubwa au ndogo tahara yote ni lazima kwa anayetaka kusali sala hivi sahihi kama ana janaba lazima akaoge kama ana hadath ndogo lazima atawadhi lazima tahara kabla ya kusali fala tuqbalu salatun bidunihi haikubaliwi sala kama mtu hakutukua tahara hata kama amesahau atasameheka kipindi cha ile sahau tu siku yoyote kikumbuka yajib alayhi wujuban shar'iyan arudi ajitahirishe na ailipe ile ibada aliyoifanya kwa kusahau بلا طهارة ويوين فايدة كوانزا حديث يتونيش الشرط كتك شرط الصهالة ني الوضوء ثانيا نكتك فايدة هي حديث فايدة بيلي وفيه وفيه أن الطهارة أن الطهارة شرط لصحة جميع الصلوات طهara ni sharti vile vile ya kusihi swala zote si za faradhi peke yake fardhan swala ya faradhi wa naflan na swala ya sunna wa salatul janaza na swala ya janaza lazima kila swala yoyote ipatikane tahara kwa hivyo mtu asielewe kwamba tahara tin sala faradhi na sunna peke yake hata salatul janaza madamu yaitwa sala inaingia katika utahara kwa hiyo ni wajibu wujuban shar'iyan utahirishe kabla ya kwenda kwenye hiyo ibada faida ya tatu faida ya tatu ya hadith istadalla bihadha alhadith jumhur alulama istadalla bihadha alhadith wametukulia hoja kwa hii hadithi jumhur ya ulama ala adami sihhati at biduni tahara jumhuru ulama wanaona kupitia hii hadith kwamba tawaf mtu kutufu kwenye alkaaba kaaba haisihi tawafu yake lazima pia tahara lazima pia tahara kwa nini kwa sababu wasema jumhur imekuja kwenye hadithi ibn Abbas kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliita tawaf sala aliita tawaf sala أسمى متوم صلى الله عليه وسلم كون حديث من أباس الطواف بالبيت صلاة غير أن الله أحل فيه الكلام صلاة إيه، طواف كون الكعبة نصلاة إسبقوا الله اللي حلاليش كوزن غمزة داني صلاة هي كويبو وكسمى جمهور مدام متوم أميهيت طواف نصلاة نهابا حديث يسمى لا تقبل صلاة bighairi tu swala yoyote kwa hivyo na tawafu imeitwa swala kwa hivyo wakaona nayo pia itaingia kwenye tamko hili la tuqbalu salatun kwa hivyo itakuwa pia la tuqbalu tawafun bighairi tuhur itakuwa hakuna tawafu yoyote ya sunna au ya faradhi yoyote anayetufu kwenye alkaaba ni lazima aitwahirishe chukue udhu na hii ni masala khilafia وهذا هو الراجح إن شاء الله والعلم عند الله kauli sahihi zaidi ni kwamba lazima udhu wakati wa kufanya tawafu amma sa'i kwenda marwa safa na marwa hapo si lazima si lazima tahara si lazima udhu ikiwa wewe wafanya sa'i baina safa wal marwa si lazima lakini ikiwa wafanya tawafu udhu kwa kufundikia ni lazima utoke ukatawadhe urudi uanze tena tawafu ya kwanza hata kama uko ya 4 ya 5 hadha هو الراجح من أقوال أهل العلم فإذا أن وفيه كتك حديث بلذيل أن الصلاة لا تقبل بغير طهور في جميع الأحوال يعني صلاة هي تقبل وكما كنا وضوء أو طهارة كتك حال زوت زاكو عمدا يكون كسودي وميأتك وجي طهريشك وكسودي أو نسيانا au umeacha kujitahirisha kwa kusahau au jahlan au kwa ujinga liumumi alhadith kwa sababu hadithi ni am imesema bighairi tuhur haikuangalia hali ya yule mwenye kujitahirisha amesahau au hakusahau au yuwajua au hajui hadithi haikuchagua kwa hivyo ina maana hadithi hii yaenea katika hali zote za yule mwenye kujitahirisha kwa hivyo hiyo ni faida ya nne la tuqbalu sala بغير طهور في جميع الأحوال سواء عمدا أو نسيانا أو جهلا نعم تانو فايدتان تانو هي حديث وفيه نكتك فايدة الحديث أن من تصدق بمال حرام لا يقبل الله منه yoyote atakaye تصدق صدق sadaka ya faradhi au ya sunna kwa mali ya haramu la yakbalu Allah min Allah hatumkubalia sadaqa hiyo sawa'un tasaddaqa an nafsihi au an ghairihi ni sawa sawa sadaka ile alijitolea nafsi yake yeye au sadaka ile alimtolea mwingine hata ukamtolea mwingine una maiti yako mfilio na maiti utakumtolea sadaka tunda mali ya haramu wajitolea tu la yajuz hadha lazima tafute mali halal tayyib kwa hivyo ukifanya hivyo ile sadaka hata ukijitolea nafsi yako haitasihi Allah hatoikubali au ukamtolea maiti yako pia Allah hatokubali sadaka hiyo mwingine yote hata kama si maiti kimtolea hiyo sadaka kwenye mali ya haramu Allah subhanahu wa ta'ala hatoikubali sadaka hiyo haikubaliki kisheria isipokuwa katika hali moja tu hii hali hii pekee ulama ameitoa ni mali ya haramu ndio lakini hapo ukiitoa sadaka yakubalika kisheria hali moja peke yake nao ni hali gani ni mtu mathalan saraka mala ghairi alifanya madhambi akaasi akamuibia mtu mali au akachukua mali ya mtu bila idhn hajui thumma baada dhalik akajuta akatubia akarudi nyuma akasema atatubia atakayachukua yale mali kwenda kumrudishia mwenyewe na kumtaka radhi baada ya tauba akampata mwenyewe hayuko akaulizia wenye kumrithi warafa wake pia hawako sasa hawako yeye eh, yule mwenyewe alomwibia hayuko na wenye kumrithi pia wote hawako katika hali hii moja pekee ulama ndo wasema yatasaddaq bi atoe sadaka kwa nia ya yule aliyomuibia kwa sababu hakuna hakuna hali nyingine anaweza fanya wa hadhihi dharura na hii ni hala khassa ambao ni dharura humfika mtu kwa sababu kuyatupa haifai Mtume صلى الله عليه وسلم naha ana idha'ati almal amekataza mali kutupwa kupotezwa sasa kuyatupa hawezi na kufaidika nayo hawezi yeye shatubia sasa dawa nini sheria ikaleta mbinu toa sadaka kwa nia ya ule uliomuibia insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala atamfikishia kwa sababu hii ni hala khasa lidhalika hii ndo ahwal ulama utaja sengine ahwal za mali ya haram mali ya haramu ukiyajua mwenyewe nani utamrudishia mwenyewe utoke kwenye uharamu ikiwa huyajui mwenyewe nani na umemtefuta umemkosa na hakuna mwingine kumrudishia katika warafa zake basi hapo utamtolea sadaka kwa nia yake itabakia hali ya tatu ya mwisho hali ya mwisho ya mali haramu ni mali ambayo kwamba ameyachuma kwa haramu au yamemfikia yeye kwa haramu sasa ataka kutubia na kuachana nayo kwa mfano mtu alikuwa hajui riba ni haramu au anajua riba ni haramu lakini tasahul fanya biashara za riba amefanya sasa akana mali kiwango fulani cha mali hiki kiwango ajua wazi hii ni riba kwenye mali yangu na ataka kutubia kutakhalas nayo sasa atafanya nini hii hali hii ulama wasema yatasaddaqu takhallusan minhu la taqarruban ila Allah yachukue mali yale uyatoe sadaka kwa nia ya kuepukana nayo si kwamba ni ibada ni qurba la kwa sababu wewe ushajua ni haramu umetubia na mali hayo madamu ya riba ni khabith Allah pia hato yakubali dawa mkufanya nini sasa utayatoa takhallusan sio tasadduqan takhallusan minhu kujiepusha nayo na kujitoa nayo hiyo shari na ulama wakasema na kiyatoa hayo mali ayapeleke kwenye sehemu duni kama kujengea vyoo au barabara inayokanyagiwa na watu wakairi dhali aipeleke kwenye masarifu hayo baada ya kutubia na mali kama hayo ya mwisho faida ya mwisho ambayo kwamba تماليزا نوعي حديث وفيه مناو كتك حديث الجمع بين رأس العبادات البدنية وهي الصلاة ورأس العبادات المالية وهي الصدقة يعني كونه حديث امتومي يعني مكسانيا بين عبادة بيل مهم الجمع بين رأس العبادات البدنية الكسانيا كون حديثه كيتاجا كيتشوى cha ibada ya mwili ambao ni sala kuna ibada bora zaidi ya sala za kimwili vile vile wa ra'sil ibadati almaliya akakusanya sala na ibada kubwa ya mali nawe ni ibada as-sadaqa lidhalika utakuta kwenye nususu za kisheria aya nyingi wa iqami sala wa itai zaka wa aqimu sala wa atu zaka utakuta ibada nyingi mbili hizi zafuatana sadaqa na sala wa hadha min husni islam wa badi'i ash na hii yaonosha ubora na uzuri wa sharia kwamba mtume alayhi salatu wasalam amekusanya ibada mbili kubwa moja ni ya mwili ambayo ni sala na moja ni ya mali ambayo ni zaka fa hadha min husn almuwafaqat na hii ni katika kuwafikanisha kuwafikanisha baina vitu viwili ambazo kwamba vinaafikiana kwa uzuri wa hadha yadullu ala annahu wahi na hii yaonesha kwamba haya yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala naam hayo ndo baadhi ya fawaid iliyoko kwenye hii hadithi ya kwanza kwa leo insha Allah taala ningeomba tukome hapa tumenukuu takriban faida sita insha Allah zipitieni na kama kuna suala yoyote hapo kuna watu wangu wa nyumbani familia yangu iko hapo andikeni maswali insha Allah alafu mama ataniletea kwa dirishani nitasoma hizo swali nijibu na ambaye hajui ku, kuandika amwambie anayejua atamwandikia au vile vile kama kuna maoni kuna mchango wa maoni mazuri ya kutengeneza na kufanikisha hii darsa mtanifikishia kupitia ahali zangu walioko hapo watanijulisha na nitawaelezea tutafanya nini insha Allahu taala alafu mwingine ambao kama nimesahau kuelezea ni kuhusu vitabu kama itakuwa kuna kopi za hitajika za ziada nyinyi mtaniambia tu zahitajika kopi ngapi alafu tutaleta zingine insha Allahu taala wazi nafikiri mpaka hapo takuwa nimeeleweka vizuri ama kuhusu taratibu wa durus wajua kama tulivyofanya ilani insha Allah darsa ya leo ni hii ahadith ahkam na kesho insha Allah taala tasoma الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى اكتفي بهذا القدر نعم